one koji budu tajili jasne dokaze, koje smo mi objavili i pravi put koji smo u knjizi ljudima označili, njih će Allah prokleti, a prokleće ih i oni koji imaju pravo da proklinju. Uprostit ću samo onima koji se pokaju i poprave i to javno ispolje, a ja primam pokajanje i ja sam milostiv. Oni koji ne vjeruju i koji kao nevjernici umru, zaslužuju doista prokledstvo Allahovo i Meleka i svih ljudi, u njemu će vječno ostati, a patnja njihova neće jenjavati, niti će im se odlagati, a vaš Bog, jedan je Bog, nema Boga osim njega, milostivog, samilosnog. Andalusam Andalusam Andalusam Draga i poštovana braćo, živimo u vremenu kad je svima nama izbor informacija sa različitih strana pri ruci i gdje možemo čuti oprečne informacije i o ovome i o onome kad se radi o ličnostima, o pojavima, o pojavama, o događajima, možemo čuti različite i oprečne informacije i razumijevanja i objašnjenja za različite događaje, za različite politike, za previranja ova u svijetu i tako dalje. Tako da insan ako sve te informacije i izvore koristi, da je često zbunjen i da mu na kraju svega toga što čuje malo šta bude jasno jednog sa jedne strane uzdižu i kažu to je najbolji čovjek drugi ga osporavaju i kažu to je najgori čovjek i tako dalje isto tako u okviru tih događaja i previranja čujemo i različite informacije i različita i oprečna mišljenja o različitim pojavama na davetskom planu, odnosno o samoj vjeri islamu, o širenju ove vjere, o njihovim predstavnicima i dajama i tako dalje. Živimo dakle u vremenu kad nas mnogi komentari, mnoge riječi koje čujemo mogu ražalostiti, ali to vrijeme dakle nije nastalo danas, to je tako bilo odavno kaže Allah subhanahu wa ta'ala kad na'lamu innahu la jahzunu telladhi yakurun mi znamo da tebe žalosti ono što oni govore dakle poslanika sallahu alaihi wasallam je žalostilo ono što od priča je kružilo među mušricima kad na'lamu innahu la jahzunu telladhi yakurun innahum la yukezibuneke oni tebe ne smatraju lašcem oni te ne ugone u laž la yukezibuneke walakinna zalimina bi ajati Allahi jahadun nego zulumčari Allahove ajete poriču neće u njih da vjeruju neće Allahove ajete jasne Allahove dokaze neće da prihvate jednostavno njih odbijaju znači oni ne mogu dokazati niti vjeruju da će dokazati da ti lažeš niti misle sami nisu ubijeđeni u to da ti lažeš oni znaju da ti istinu govoriš ali neće Allahove ajete da prihvate odbacuju ih poriču Allahove ajete لقد كذب الذين ولقد كذبت رسل من قبلك i poslanici prije tebe su isto tako i njima je dakle osporavano i oni su osporavani i oni su i njima su i ajeti koji su sa kojima su oni dolazili su odbijani i oni su u laž utjeravani ولقد كذبت رسل من قبلك fa sabaru ala ma kudibu pa su, ali su oni i oni su saborili na onome na čemu su osporavani i ulažu tjerivani hatta etahum nasruna sve dok im nije došla naša pomoć la tebdile li kelimati Allah nema izmjene u Allahovim riječima znači nema izmjene u Allahovom zakonu to se tako stalno događa sve su poslanici dolazili sve su ulažu tjerivani oni su saborili na, na onome na, na, na čemu je Allah subhanahu wa ta'ala poslao izdrža, izdržavali se u tome sve dok nije došla naša pomoć sve dok nije na kraju došla naša pomoć i što kaže Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog ajeta وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ i tebi su došli tebi su došli ajeti odnosno vijesti o prijašnjim poslanicima znači Allah subhanahu wa ta'ala kroz ovaj ajet ukratko govori mi znamo da tebe žalosti to što oni pričaju okolo kako mogu tako nešto pričati i znamo da to tebe žalosti međutim to se sve događalo i prije njih i prije tebe poslanicima ali oni su sabrali na kraju došla naša pomoć nema izmjenu u Allahovim riječima a došli su ti vijesti prijatelji poslanicima šta to znači znači i ti sabori ovo je znači utjeha poslaniku sallahu alaihi sallam znači i ti sabori i ti sabori na kraju će ti doći naša pomoć na kraju će ti doći naša pomoć. Da li je ovo završeno sa, sa poslanikom sallahu alaihi sallam? Ne, ovo je poruka svim onima koji su na pravom putu i koji podnose ezijet na pravom putu. Podnose izrugavanje, ismijavanje oko koji se mnogo tračeva i mnogo lažnih informacija i mnogo neispravnih i potvora i, i, i a, kruži na koje se uh, mnoge laži iznose i teruju se u laž čija se, čija se ličnost želi uh, osramotiti, poniziti i tako dalje, svima njima je poruka da ustraju. Da ustraju, na kraju će doći Allahova subhanahu wa ta'ala pomoć. I onda Allah subhanahu wa ta'ala opet poslaniku sallahu alaihi wasallam još jedan ajet, ajet koji daje podršku i objašnjava poslaniku sallahu alaihi wasallam i svim poslije njega na koji način će ustrajati. In kana kabura alejke i Ako je tebi teško pada i ako ti je velika stvar to što se oni od tebe okreću, fa in istata'ta an tabtadija nefakan fil ardi, au fi al-sama Ako je tebi toliko teško što se oni od tebe okreću, pa ako možeš, idi nađi tunel kroz zemlju ili stepenice na nebesa ili kakve merdevine na nebesa ev sullemen fis sema fe te'tijehum bi aje pa im donesi neki dokaz volev še Allahu la džema'ahum ala l'huda a kad bi Allah htio sve bi ih na uputi okupio znači nemoj se toliko sikirati nemoj da ti to tako teško pada فلا تكونن من الجاهلين إنما i nemoj ni koji su neznalice od džahila. Znači, ovo je kratak uvod za ono o čemu ćemo govoriti, ono što danas zadešava ovu davu, ovaj poziv u Allahu vjeru i nosioce ovog poziva u Allahu vjeru u čitavom, u čitavom svijetu. Vi ćete vidjeti, ako pratite vijest, a sigurno pratite, i pratite šta se događa u svijetu, šta se sve govori o najboljim sinovima ovog umeta. Šta se sve priča za one koji su žrtvovali i svoje imetke, i svoje živote, i svoje porodice, sve u borbi na Allahovom putu. Kakvim se sve pogrdnim imenima nazivaju. Zaista, svi faraoni koriste isti dijalekat. Koriste vallahi čak iste riječi svi ovi današnji vladari svi faraoni od Rijada preko Islama Vada i ostali pa do Sarajeva svi koriste iste riječi iste one koje je koristio faraon kaže faraon za Musa a.s. i njegove sljedbenike kaže da inna ha ulai sirdimetun kalilun to su znači neki sitna mala grupica otpadnika kako bi mi rekli nekakvih iznim, iznimaka tako se Firaun izražava izražava i tako imenuje Musa a.s. Allahovog poslanika i njegove pristavice tako i danas pogledajte iza određenih događaja i određene stvari koje potresaju ova, ovaj umet kad se ovi vladari oglašavaju i kad izađu na televiziju. Tako mi Allah istu ovu riječ koristi. Istu ovu riječ koriste i optužuju one koji se bore na Allahovom putu i žrtvuju svoje živote i imetke svoje. I za njih kažu istu ovu riječ. Nazivaju, nazivaju istom ovom riječu kao faraon. Širdime. Njihova logika, njihova psihologija i njihov fizički i psihički sklop mentalni je uvijek ostao isti svih faraona do sudnjeg dana <clears throat> mi imamo ovde dakle jedan veliki problem što upravo ti faraoni ti moćnici današnji vladari imaju pristup imaju pristup medijima i imaju sredstva preko kojih mogu djelovati na ljude. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavljuje ovo vrijeme pred sudnji dan da će doći Doći vrijeme kad će se vjerovati onome ko laže a kad će se ulaž utjerivati onoj, onaj ko istinu govori kad se neće imati povjerenja u onoga koji je povjerljiv a davat će se povjerenje onome koji je varalica i kad povjeri vjeri i o općenitim stvarima ummeta čitavog budu govorili zadnji ljudi, da tako kažem. Ljudi najnižih kvaliteta. Moralnih, vjerskih i tako dalje. Mi imamo ovde dakle, jednu generalnu optužbu. Optužbu na ovu davu. Da su oni koji pozivaju u Allahu vjeru otarašeno od bilo kakvih interesa pozivaju čistoj Allahove vjeri da su optuženi i glavna optužba kroz usta ovih faraona malo prije što sam ispomenuo glavna optužba od, na svim nivoima i u svim na svim područjima gdje žive muslimani je uglavnom da, da su to ljudi koji, koji sad sa nekakvim iznimkama dolaze razjedinjuju umet kaže Allah subhanahu wa ta'ala لا يحب الله الجهر بالسوء إلا بالسوء من القول إلا من Allah ne voli da se glasno govori o zlu o zlu osim onda ili onome kome je nepravda nanešena onome koji nepravda kome je nepravda nanešena ono da može glasno da govori o tome vi, vi dobro znate da je takva situacija i kod nas i na našem području isto tako da je uglavnom dava dočekana jednom optužbom optužbom da, da su je ti koji sad e, zbog nekakvih iznajemljenih interesa, iznajemljenih ideja, znači što znači iznajemljena ideja, znači da se govori zbog nekakvog interesa, da se govori na, na platu, znači zbog nekakve iznajemljene ideja da sad idu i, e, škode jedinstvu muslimana da pogubno djeluju na jedinstvo muslimana i tako dalje. Čak se često u, u štampi na televiziji oglašavaju naši učenjaci ili mučenjaci, ne znam kako, ovaj, znači oglašavaju se i tako se izražavaju. Ovdje ispred mene je jedan od takvih e, letaka, listova koji se dijeli među našim ljudima, na kojima se zloupotrebljavaju Allahove riječi i riječi Allahovog poslanika sallahu alaihi wasallam kaže ovako hadis Muhammed alaihi salam je rekao ko se ne pokorava svojim naređenima odnosno nadređenima i ko se odcijepi od zajednice od zajednice te u takvom stanju, stanju umre umro je smrću nezna božca dalje ko se ne brine o zajedničkim potrebama muslimana, taj im ne pripada. Taj im ne pripada. Ko razbija jedinstvo muslimana, taj ne pripada nama. Kaže ajet koji se citira, kaže svi se čvrsto Allahovog Đelešanovu užeta držite. I nikako se ne razjedinjujte. Svakako ovde se kod čitavca želi akcenat staviti i nikako se ne razjedinjujte. Jel tako? to je akcenat. Dobro. Još ovdje ima jedan uh, kuranski ajet koji nije toliko bitan za, za, za komentar. Krenut ćemo do ovog kuranskog ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Wa'tasimu bi hablillahi jamija I svi se Allahovog užeta držite. Ovdje je akcenat. Dobro, šta će se desiti kad se svi Allahovog užeta zgrabimo? Ne, ovdje kad se svi Allahovog užeta uhvatimo, ostaćemo jedinstveni, jel tako? I kad se to desi, kad se svi Allahovog užeta čvrsto prihvatimo, wa atasimu bi habrillahi džemija, svi se Allahovog užeta zgrabite, držite, onda će biti wala tafarraku, wala te tafarraku, i ni pošto se ne razjedinjujte. Je tako? I, i tad se ni pošto ne razjedinjujte. Jeste razumili, braće? Znači, ako neko ima nekakva zajednica koja je se čvrsto zgrabila za Allahovo uže, onaj ko pusti to uže, on se razjedinjuje, je li tako? Međutim, ako je neko davno to uže pustio, izgradio se za neko drugo uže, i ti nećeš sa njim za to uže, nisi ti njemu kriv. Ti i njega imaš obavezu da pozoveš. Pusti to uže, uzim za ovo vam. Allahovo uže, jeste li razumeli? Dalje, hadis, ko se ne pokorava svojim nadređenima. Dakle, ovdje se radi o vođi. Vođi muslimana. Vođi muslimana. Halif. Ko se njemu ne pokorava. I ko se ocijepi ovdje namjerno prevedeno od zajednice. Zapravo radi se od džemata. Bukvalno u arapskom tekstu je džema. Džema. Što znači ummet. Od zajednice svih muslimana. Jeste razumeli? Ali ovdje, dakle, namjerno smišljeno prevedeno od zajednice. Ko se ocijepi od zajednice, aludira na nekakvu zajednicu, ali tako? Ne. Ko se ocijepi od džemata muslimana, od ummeta, u najširem smislu riječi zajednice muslimana, i u takvom stanju umre, umro je smrću džahilijetskom. Zašto? Cijepio se od muslimana, odvojio se. Izašao iz okvira ummeta ko se ne brine o zajedničkim potrebama muslimana, zajedničkim potreba muslimana, ovdje malim ili velikim slovom, uopšte nije bitno, dakle, ko se ne brine o problemima ummeta, ummeta, čitavog ummeta. O tome se radi. Taj ne pripada, taj tom ummetu i ne pripada. Dakle, e, ovo, će, ovo je samo uvod u ono o čemu čemu bi ja ukratko govorio danas. Znači, šta je to džemat muslimana? Šta je to umet? Čega se mi moramo čvrsto držati i dokad smo na pravom putu, oko čega se moramo složiti, oko čega se ne moramo složiti i kad je neko taj koji se razjedini i odcijepio od muslimana, kad? Kad je to? Na kog se to odnosi? I ko je taj ko razjedinjuje, ko razjedinjuje muslimana To su neka pitanja. Znači, prvo da vidimo šta je to, šta to znači ocijepljivanje od muslimana. Kaže u hadisu od Hudejfe radijallahu anhu prenosi se كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كاج حذيفة رضي الله عنه يودي سبسانيك صلى الله عليه وسلم بيتالي أدبرو أيا سنجا بيتاو أزلو مخافة أن يدركني أن يدركني bojeći se da me to zlo ne stigne. Pitao sam o zlu. Bojeći se da me to ne stigne. Pa sam rekao, ja Rasul Allah, o Allahu poslaniće, inna kunna fi jahilijetin wa šar. Mi smo bili u jahilijetu i zlu. Fađa'an Allahu bi hadal hajr. Pa nam je Allah dao ovaj khair dao nam ovu vjeru, jel tako? Sad, žive u hajru. Fahel ba'da dhalike al hajr min šar. I hoće li sad posle ovog khaira koji nam je Allah dao, da živimo u islamu, nakon jahilijeta hoće doći kako zlo opet posle toga, kaže Allah poslanik sallahu alaihi wa sallam na hoće doći opet zlo doći opet zlo kultu vahel ba'da dalike šer min al khair a hoće li poslije tog zlo kaj, zla koje će opet doći hoće li poslije njega opet biti kako kajra kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam naam wa fihi dahan doće opet hajr ali u tom hajru će biti dehana bit će magle smutnje neki Znači neće biti čisti haje Jasna stvar Nek će biti dehan Šta je kaže Vana dehanu A šta je taj magla Šta je to što neće biti Dakle ta smutnja Kaže poslanik sallahu alaihi sallam Kale qavmun jehduna bi gajri hediji Ta'rifu minhum wa tunkar To su ljudi koji će tražiti uputu mimo moje upute fehel ba'da zalika khair min sharr hoće li poslije tog hajra opet doći kako zlo kala na'am doće poslije toga još veće zlo šta je to zlo du'atun ala abuabi jahannam to su daje pozivači na vratima jahannama men ajabahum ilaiha qadafuhu fiha kojim se odazove tim pozivačima na vratima jahannama kojim se odazove bacit će ga u jahannam قلت يا رسول الله sifhum lana rekao sam Allahu poslaniće opiši nam te koji će stajat na vratima džahannama pa pozivat kaže poslanik sallahu alaihi wasallam hum min džildetina oni su od naše kože što bi mi rekli naše gore list ويتكلمون بألسنتنا i govore našim jezikom قلت فما تأمرني إذا أدركني ذلك I šta mi naređuješ Allahu poslaniće ako me zadesi to vrijeme? Kaže poslanik sallahu alaihi wasallam Telzem džemaata muslimine wa imanahum Drži se džemaata muslimana i njihovog vođe Šta se misli ovdje džemaata muslimana i njihovog vođe? Drži se halife Halife i muslimana koji su okupili oko toga halife. Znači, drži se ummeta. Dalje, kultu, fa in lam yakun lahum jama'a wala imam. A ako nemaju ni džemata ni imama, ko što je danas situacija, ako nema ni džemata ni imama, ko što je danas situacija, kaže, šta će onda uraditi? Kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, fa'tazil tilka al firak kulleha, kloni se svih tih grupacija svi ti firki svi ti sekti se kloni kloni se svi sekti ta tazil tilka al firq kullaha svi sekti se kloni walau an ta'udda bi asli shajar makar se zubima držu za korijenje drveta hatta yudriku kal mautu wa anta ala zalik dok ne dočekaš smrt u takvom stanju dakle obaveza držanja džemata je ustanovljena šerijatskim tekstovima i u to nema sumnje međutim danas mnogi žele da tu obavezu kažu to smo mi mi smo ti koji se ovdje spominju mi smo taj džemat koji se ovdje spominju nas morate i uz nas biti ako ne budete sa nama kalas umirete džahilijetskom smrću a onaj drugi kaže ne mi smo ti sa nama on je na pravom putu ko nije sa nama i ne drži se naše naše ove partije gotovoj, umire džahilijetskom smrću onaj ko nama ne dadne beju zavjet gotovoj, umire džahilijetskom smrću je li tako? svi žele da ove tekstove navedu na svoju vodu a zapravo videli smo na kraju ovog hadisa da ni jedna od tih nema to ekskluzivno pravo da je to samo onaj halifa i onaj džemat i onaj vođa oko kojeg se okupe svi, svi muslimani. Šta je to džemat? Dokad smo mi, dakle, sljedbenici islama kojima se ne može prigovoriti da su napustili umet i napustili islam i napustili džemat. Dokad? Kažu učenjaci to je slijedjenje to je slijedjenje kitava Kur'ana, Allahove knjige i sunneta i onoga na čemu se složila sva ulema, konsenzus sa svih učenjaka. Dokle god se jedan čovjek drži u globalu Kur'ana i sunneta i onoga oko čega se složila sva ulema, on je sljedbenik ehlu sunneta wal džemata. On je pripadnik džemata. Drži se džemata, misli se na to drži se istine drži se istine makar bio sam ne misli se drži se većine budi uz istinu pa makar bio makar bio sam dakle onaj ko se drži ove tri tri istine ove jer je sve troj istina kitab, Allahova knjiga je apsolutna istina sunnet je apsolutna istina ono oko čega se svi muslimani složili je isto tako istina zašto? Zato što ima obaveza slijedimo Kur'an, jel tako, slušamo Allaha, to je neupitno. Poslanika isto tako, po riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbun Allaha fattabiun, ako volite Allaha, mene slijedite. Men yuti ir rasula faqad ata'a Allah. Ko slijedi poslanika, on, on je se time pokorio Allahu. Ko se pokori poslaniku, on se time pokorio i Allahu. Znači sve su to dokaze da se mora pokorati poslaniku, znači i sunnet. Kur'an i sunnet. Šta je dokaz za iđma? Za iđma isto tako kur'anski ajet. I oni ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع ovdje u ovom dijelu ajeta i slijedi drugi put mimo puta vjernika Sabilul mu'minin je put koji su vjernici, na kojim su se svi vjernici složili. Ko bude neki drugi put slijedio, znači slijedi neki drugi put mimo puta vjernika. Kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, moj se umet neće složiti nikad na dalaletu. Znači na čemu se složi sav umet, to je sigurno istina. E to je to, znači Kur'an, sunnet su apsolutne istine i ono na čemu se složi umet, je apsolutna istina. Ko to prihvati, on je od pripadnika ehlu sunata val džemata i pripadnika islama. I za njeg se ne može reći da je se odcijepio, da je se od, otkinuo od džemata, da je napustio džemat, da je... Znači, ne može se to za njega reći. Može se reći da je napustio našu družinu. Ali je mu to obaveza da on baš sjedi u našoj družini ovdje? Ko je ga time obavezu? ti ga obavezuješ što ga ti obavezuješ ko si ti općenito uvjeri obaveze stavlja ljudima samo Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik po izunu od Allaha subhanahu wa ta'ala i niko više nema ljude ničim pravo obavezivati preko onoga čime ih obavezu Allah subhanahu wa ta'ala Znači, šta, šta se misli, kaže Ebu Šame, šta se misli pod slijedjenjem džemata, kaže, pod tim se misli svjeđenje istine i držanje uz istinu i onih i uz one koji se drže istine. E to ti je obaveza. Znači svjeđenje džemata, takvog džemata. Makar onih koji se drže istinu bilo malo, a onih koji su nabatilo batilu bili, bilo mnogo. Ti opet imaš obavezu da se držiš uz one koji su na istini. Zašto? Zato što je istina ono na čemu je bio prvi džemat. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi. Znači to je istina. Na čemu je bio prvi džemat sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I ne gleda se poslije toga na broj, na većinu, nego se gleda ko je na onome na čemu je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi. E to je taj džemat i to je ta istina. Znači ne gleda se na brojnost, nego se gleda da se držiš onoga na čemu je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem njegove ashabi makar takvi bilo malo makar ta skupina bila mala zašto kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad govori o skupinama i o sektama kaže židovi se podijelili na 71 sektu kršćani na 72 muslimani ovaj umet će se podijeliti na 73 sve te sekte su u vatri osim jedne koja je to kaže to su oni na čemu koji budu na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi to je taj džemat koji je šta va'tasimu bi habrillahi jamia i svi se Allahovog ta čvrsto držite to je taj džemat koji se zgrabio za za Allahov užet e ne može se za onoga ko se zgrabio za Allahov užet i na onom je na čemu je bio Allahov poslanik i njegovi ashabi ne može se za njega reći da je on se odcijepio od džemata i da on narušava jedinstvo muslimana. Nego kome se to kaže? Čije je to grije? Ko to čini? To čine svi oni koji su pustili Allahovo uže i napustili ono na čemu je bio Allahov poslanik njegov jasad. To je upravo njihovo grije. Oni to sami čine, a obtužuju one koji su na pravom putu. Kaže ima me u zaji, vrlo jedna poučna oporuka. Kaže, اصبر نفسك على السنة اصبري ينطر اي سوى نفس دا اصبري على السنة السنة الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم فتاكو اصبري على السنة وقف حيث وقف القوم i zastani tamo gdje, gdje su ljudi zastali. Ko? Ashabi. Jel tako? I ispravne prethodnici. Zastani, nek ti to bude dovoljno. i govori uvjeri ono što su oni govorili govori uvjeri ono što su oni govori wa kufa amma kufu anhu i suzdrži se da govoriš uvjeri o onome u čemu su se oni suzdržali oni nisu o tome govorili wasluk sabila salafaka as-salih i idi putem ispravnih svojih prethodnika fa innahu yasau kama wasa'ahum zaista ti je dovoljno ono što je njima bilo dovoljno. Braćo, ovo je zaista mudro rečeno. Zaista ti je dovoljno ono što je njima bilo dovoljno. Braćo, ono što je bilo kao vjera, kao ispravan put, kojim će se stići do dženneta, kojim će se spasiti od džehennema, put kojim će se steći Allahovo zadvojstvo. Ono što je bilo od od tog puta dovoljno poslaniku da poslanik sam stekne Allahovo zadovoljstvo, spasi se od džehennama i, od, i uđe u džennet. Što je njemu bilo dovoljno. I što je bilo dovoljno njegovim ashabima koji su živjeli dok je on bio među njima i on ih podučio vjeri. To je i tebi dovoljno. Muslimani su zaista ovo što je spomenuto ovdje na početku što sam govorio dužni i obavezni slušati svoga vođu. Halifu. Kad se kaže ovo vođu, odma znajte halifu. Znači, vođu kojeg su izabrali i priznali svi muslimani. I ne smije se protiv njega izlaziti oruđem i boriti, osim, kako kaže poslanik sallahu alaihi sellem, u hadisu kojeg prenosi obade tubno samit, illa an antarav kufran bevahan, osim da kod njih vidite otvoreni kufr, za koji imate od Allaha dokaz. E ovi danas, protiv kojih mi ponekad okrenemo nešto pa kažemo, ovi danas su pokazali otvoreni kufr za koji mi imamo dokaz od Allaha koji je to njihov otvoreni kufr kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja ejuha alladina aman la tattahidu li jehuda van nasara aulija ovi koji vjerujete jeste vjernici hej ovi koji vjerujete tvoje najdraže svojstvo tvoje ima šta ljepše kod tebe od toga, da si, od, od toga što si vjernik nema. E time te Allah doziva. I kaže, o ti što vjeruješ. O vi vjernici. La tattahidu li jahude van nasara aulija. Nemojte uzimati židove i kršćane za svoje zaštitnike, prijatelje. Ba'duhum aulija u ba'd. Oni su jedni drugima prijatelji i zaštitnici. Wa men yatawallahum minkum fa innahum minhum ako ih od vas za zaštitnika uzme, on je od njih. Od koga? Od kafira. Je li dokaz o kufru? Jest. Je li ovo dokaz da je kafir onaj ko uzima židove i kršćane za zaštitnike? Jest. Ko uzima danas židove i kršćane za zaštitnike? I protiv koga? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Beširil munafiqine bi enne lahum adaben alima nego vijesti munaficima. Ovdje je Allah subhanahu wa ta'ala kaže bešir. Bešir znači obraduj. Ali ovdje u ovom kontekstu kako ćeš obradovat bolnom patnjom? Ne možeš. Nego na vijesti. Pa skod nas preveli nego vijesti. Znači obraduj ti munafike bolnom patnjom. Koji su to munafici? Alladine yattahidun al-kafirina awliya' oni koji kafire uzimaju za svoje eulija, za svoje zaštitnike i prijatelje. Kafire uzimaju za svoje zaštitnike i prijatelje min dunil mu'minin. Bez vjernika. Zašto? Onda Allah subhanahu wa ta'ala prelazi na drugu temu. I govori zašto to oni radi. Zašto ovi naši presjednici, komadanti, mislioci, političari, analitičari, zašto su tako naklonjeni kafirima? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, e jebteguna indahumu na izet. Zar se kod njih nadaju izetu i ponosu? Zar kod njih traže moć i prestiž? Kod kafira? Kod onoga ko želi da te poniziti, kod njega tražiš ponos? E jebteguna indahumu na izet. Zar će kod njih naći ponos i prestiž i dostojanstvo? فإن العزة lillahi džemija. Zaista je sav izzet, sav ponos, sva snaga kod Allaha. Kod Allaha. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu. Innama valijukum Allahu. Vaš zaštitnik je samo Allah. Wa rasuluhu i poslanik. Walladina aman. I vjernici. Vjernike za zaštitnike uzimajte. Dakle, rekli smo da se ima obaveza slušati vođa muslimana, halifa, svih vjernika. Međutim, nije to svaki vođa. Upitan je imam Ahmed, kaže ko ne da prisegu imamu i umre umro iz džahilijetskom srću, pa su ga pitali ko je taj imam? Kaže imam Ahmed, to je imam oko kojeg se slože svi muslimani. Oko kojeg se slože svi muslimani. To je imam koji ne može biti više od jednog. Kad se jednom da prisega drugom, ako se dadne prisega, drugi se ubija. Drugi se ubija.